Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Ռուսաստանի հայերի միությանը։ Եվրո 2016-ի ընդրական մրցաշարը ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն ավարտեց պարտությամբ։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասը։ մասին,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 այլ անձինք։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը ստորագրել է շահութահարկի մասին ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, հաշվապահական հաշվառման մասին ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին եւ դիվանագիտական ծառայության մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքները։ Հանգստյան օրերին հակառակորդը շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Նշված ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 300 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 5000 գրակոց։ Հանգստյան օրերին հակառակորդը կիրառել է նաև TR 107 տիպի ռեակտիվ հրթիռահրետանային կայանք։ Ինչպես հաղորդել են Պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ անհրաժեշտության դեպքում դիմում պատիճ գործողությունների։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այս ամսվա վերջին կայցելեն տարածաշրջան, հանդիպելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին եւ նախապատրաստվելու հաջորդ գագաթնաժողովին։ Այդ մասին հայտնել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկյան համանախագահող Ջեյմս Վորլիկը։ Նրա խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը կարող է Ադրբեջանի կողմից վտանգավոր ռազմական պատասխանի հանգեցնել։ Եվ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պարտավորվել են քայլ կարելի էր ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Մենք հավատացնում ենք, որ շարունակելու են կողմերի հետ աշխատել բանակցությունների հիմքի վրա, ասել է Օրլիկը։ Նրա խոսքով տարածաշրջանում լարվածության մակարդակը շատ բարձր է, եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կողմերին կոչ է անում զերծ մնալ այնպիսի քայլերից, որոնք կարող են նոր լարվածության հանգեցնել։ Մենք ակնկալում ենք, որ նախագահաների հանդիպումը կօգնի առաջ մղել բանակցային գործընթացը եւ իր ներդրումը կունենա անվտանգության ոլորտում իրավիճակի կայունացման գործում, ասել է նա. ԵԱՀԿ ադրբեջանական պատվիրակությունը մշտական խորհրդի նիստին հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներում իրավիճակի մասին, որը կրկնությունն է նախորդ երկերին։ Հայտարարության մեջ ասված է, որ ի տարբերություն ԵԱՀԿ տարածաշրջանում այլ սառեցված հակամարտությունների մեջբերում եմ օկուպացված Լեռնային Ղարաբաղում եւ 7 հարակից շրջաներում էթնիկ զտումներ են իրականացվել ադրբեջանցի բնակչության դեմ։ 1988-ից ի վեր Ադրբեջանը ապաստան է տվել ավելի քան 1 միլիոն փախստականի եւ բռնի տեղահանվածի։ Հայտարարության մեջ նշվում է նաեւ, որ 1992 թվականին ստեղծված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործնեությունը ոչ մի արդյունք չի տվել, հակամարտությունը մինչև հիմա չի կարգավորվել։ Հայտարարության մեջ մեջբերվել է Հայաստանի նախագահի բարձրաձայնած սպառնալիքը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը ինչը խախտում է Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան որոշումները։ Փաստացիորեն Բաքուն ԵԱՀԿ-ին հերթական անգամ մեղադրել է անգործության մեջ։ Ադրբեջանը նախկինում եւս տարբեր մեղադրանքներ էր առաջ քաշել, այս կամ այն ձևաչափում խոսել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կազմի ընդլայնման կամ բանակցությունների ձևաչափի փոփոխման մասին։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, օրերս Արցախում էր Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը։ Արցախի մայր բուհում նա հանդես եկավ դասախոսությամբ, անդրադարձավ սահմանում տիրող իրավիճակին։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Վերջին շրջանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, ինչպես նաեւ Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը նկատելիորեն ակտիվացել են, մեծացնելով ռիսկը տարածաշրջանում։ Ինչ է սա նշանակում։ Միթե Ադրբեջանը միտում ունի Լեռնային Ղարաբաղում նոր պատերազմ վերսկսել։ Հայկ Դեմոյանը հիշեցնում է, որ Հայաստանն ու Արցախը ամեն դեպքում ցանկանում են հասնել խնդրի խաղաղ կարգավորման եւ ջանքեր չեն խնայում խաղաղության հասնելու համար ժամանակն է, որտիսի շատ լավ կարողանանք միջազգային հանրությանը ներկայացնել, թե ինչ է նշանակում Ստեփանակերտի եւ Արցախի խաղ բնակավայրերի օտարին ռմբահարումները։ Մենք ասենք չենք խոսում դրանց մասին։ Հայերավոր մարդիկ են զոհվել եւ վիրավորվել, իսկ այն ժամանակ գիտեք, հայկական կողմը օդուշ չուներ։ Շփման գծում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ անհանգստություն հայտնելով Հայկ Դեմոյանը նշեց, որ Ադրբեջանը պետք է քաշ գիտակցի, որ հայկական կողմը երբեք зерքերեցալած չի նստի։ Ճիշտ է, մեր տղաների արյան գնով, բայց հայոց բանակում ծառայող պատանիները կարողանում են արժանին մատուցել։ Ադրբեջանը օգտվելով իր իրականությունից, այդ հպարտությունների միջոցով է նաև փորձում պայմաններ ստեղծել, որպեսզի հայությունը արտահայտությունը չկարողանա ապահով եւ անվտանգ ապրելու բնակավայր։ Ժամանակը, որովհետեւ մենք զարգացնենք հենց այս հատվածում, այնպես ընդհանուր թեման եւ հակամարտությունը ներկայացնելիս։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենն անդրադարձավ նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությանը։ Հայկ Դեմոյանի խոսքով համանախագահները կատարում են իրենց առաքելությունը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Երեք Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակը լի էր գեղեցիկ ու սպիտակ տաղավարներով, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Յուրաքանչյուր տարի հոկտեմբերի առաջին կեսին Մայրաքաղաքի վերածնդի հրապարակում կազմակերպվում է Բերքի տոն։ Այս առիթով երեք հրապարակը լի էր գեղեցիկ ու սպիտակ տաղավարներով, որոնք տրամադրվել էին Արցախի բոլոր շրջանների ու գյուղերի Բերքու բարիքը ներկայացնողներին, ովքեր շուկայականից անհամեմատ ցածր գներով էին վաճառում գյուղատնտեսական ապրանքները։ Բերքի տոնին կազմակերպված միջոցառումներին ներկա էր հանրապետության նախագահը բարձրաստիճան այրերի ուղեկցությամբ։ Անմասն չէին մնացել եւ իրենց արտադրանքն էին ներկայացրել նաեւ երկրում գործող պետական ընկերությունները, անհատ ձեռներեցները։ Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանի կարծիքով ապագայում արտահանելով գյուղմթերքներն այլ երկրներ, հնարավորություն կլինի օտարերկրացիներին ծանոթացնել մեր երկրի կողմից արտադրված բարձր որակի գյուղտնտեսական ապրանքների հետ։ Կազմակերպվածը շատ բարձր մակարդակի ներկայացված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բոլոր շրջանները, բոլոր տնտեսությունները, ովքեր զբաղվում են գյուղ գյուղատնտեսությամբ ունի ինքը երկու իմաստ։ Մեկը ներկայացնել ընդհանուր միջազգային հանրությանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության մթերքների հետ, ինչպես նաև բնակիչներին ապահովել որակյալ եւ մատչելի գներով։ Բոլոր տաղավարների մոտ այցելուների հերթեր էին գոյացել հրաապարակի տարբեր հատվածներում բարձանում էր խորովածի ծուխը եւ հնչում էին ազգային երգեր։ Ժողովրդական պարերով հանդես եկավ Բերձոր քաղաքի Բերձոր պարային համույթը, որի ներկայ ներկայացուցիչ Մուշեղ Մովսիսյանի խոսքով ամեն տարի մասնակցելով ու տեսնելով մարդկանց աշխուժությունը համոզվում են, որ տոնն իսկապես կայացել է։ Այսօրվա միջոցառման մասին ասեմ շատ գովելի է։ Մի տեսակ դառնում է փոքր այդպես համաժողովրդական տոն տարեց տարի։ Մենք մասնակցեցինք մի քանի բարով եւ ապահովեցինք ուրախ միջոցառման պահը։ Մենք երևի թե ամեն տարի մասնակցում ենք Բերքի տոնին, գնալով ավելի տաղավարները շատանում են, այսինքն ժողովրդի մասնակցությունը, ակտիվությունը հետևությունը եւ ես կանեմ հետևություն, այսինքն հետևանքները դրական են։ Գյուղացին բերում ապրանքը վաճառում է, բայց մի բան կուզենայի նշել, երևի թե ասենք խոշոր եւ այլն պայմանագրեր պետքա կնքել սենց միջոցառումների ժամանակ։ Դա կլինի էֆեկտիվ կոնկրետ գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Աննա Ղուկասյան, այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Ձգտում ենք Արցախում զարգացնել եւ բարձր մակարդակի հասցնել ծխախոտագործությունը։ Այդ մասին ասել է Grand Holding ընկերության սեփականատեր Մասի Ստոբակո ընկերության հիմնադիր Միքայել Վարդանյանը։ Արցախում արդեն ստեղծել ենք երկրորդ ճորանոցը եւ ծխախոտագործները իրացման հետ կապված որևէ խնդիր չեն ունենա։ Այստեղ արկա են բարենպաստ պայմաններ ծխախոտագործության զարգացման համար ասել է Միքայել Վարդանյանը, հավելելով, որ յուրաքանչյուր հայ գործարարի հոգու պարտքն է ներդրումներ կատարել սահմանամերձ գոտիներում բնակվող հայրենակիցների բարեկեցության մակարդակի բարձրացման գործում։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի նախաձեռնությամբ Երևանի վարչական շրջանների եւ Հայաստանի Հանրապետության մարզերի ու ԼՂՀ շրջանների միջև ձևավորված համագործակցության շրջանակում հարյուրավոր փոքրիկներ այցելել են Երևան մասնակցելու մայրաքաղաքի օրվան նվիրված տոնակատարությանը։ Մարտակերտ քաղաքի 10 երեխաները հյուրընկալվել են Շենգավիթ վարչական շրջանում, իսկ բուն տոնական միջոցառումներին մասնակցելուց հետո այցելել Երևանի պատմության թանգարան ծանոթացել մայրաքաղաքի պատմությանն ու մշակույթին։ Երեխաները նշել են, որ անչափ տպավորված են ինչպես մայրաքաղաքի ծննդյան հերթական տարեդարձի, այնպես էլ թանգարան կատարած այցելությունից, եւ որ իրենց հասակակիցների հետ Մարտակերտում դեռ երկար կպատմեն տպավորությունների մասին։ Ստեփանակերտի Խաչատուրաբովյանի անվան համար 1 դպրոցում կայացել է Գյումրիի ընտանիք մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաների հանդիպումը մշակութային բազմազանությունը մարդկության ժառանգությունն է խորագրով։ Կենտրոնի տնօրեն Արթուր Մինասյանը նշել է, որ ծրագրի նպատակն է ամրապնդել մշակութային ոլորտում Հայաստանի եւ Արցախի դերահասների միջև կապն ու երկխոսությունը։ Նա ասել է, որ կենտրոնի սաները Հայաստանում եւ Արցախում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների դերահասներն են, տարբեր էթնիկ պատկանելություն ունեցող մտավորականներ, մշակութային գործիչներ եւ համայնքի ներկայացիչներ։ Արթուր Մինասյանի խոսքով 4-րդ անգամ է, ինչ իրենք այցելում են Արցախ, այս անգամ նրանք իրենց հետ բերել են գրքերի խմբականակ, որը սիրով նվիրաբերել են դպրոցին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի հայերի միությանը շնորհավորել է գազམ་ակերպության ստեղծման 15-ամյակի կապակցությամբ, նշելով, որ այն նպաստում է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև ավանդաբար բարեկամական կապերի ամրապնմանը։ Անցած տարիներին Ռուսաստանի հայերի միությունը վերաճել է հեղինակավոր հասարակական գազམ་ակերպության, որը ներկայացնում է աշխարի ամենամեծաթիվ հայ համայնքը՝ մոտորապես 3 միլիոն մարդ։ Դուք ցանրակշիռ ավանդեք ներդնում մեր երկրում ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակեցման գործում։ Պահանջված աշխատանք եք կատարում մշակույթի լուսավորության եւ կրթության ոլորտում հասարակության համար նշանակալի նախագծերի եւ նախաձեռնությունների իրականացման ուղղությամբ, ասված է Ռուսաստանի նախագահի շնորհավորական հերագրում։ Պուտինը նաեւ նշել է, որ գազམ་ակերպության նման մեծ բազմակողմանի գործունեությունն անկեղծ հարգանքի է արժանի։ Նա համոզված է, որ Միությունն այսուհետև կմասնակցի պետության եւ հասարակության կյանքին, իր ավանդը կներդնի Ռուսաստանի հաջող զարգացման եւ նրա միջազգային հեղինակության բարձրացման գործում մարզասերների համար։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը պարտությամբ ավարտեց ելույթը Եվրո 2016-ի ընդրական մրցաշարում, որում այդպես էլ հաղթանակ չտարավ եւ երկու միավորով գրավեց առաջին խմբի վերջին տեղը։ Հայկական թիմի վերջին մրցակիցն էր Ալբանիայի հավաքականը, որը Երևանի Հանրապետական ստադիոնում կայացած խաղում հաղթեց 3-0 հաշվով։ Այս հաղթանակի շնորհիվ ալբանացիները հավաքեցին 14 միավոր եւ շրջանցելով Դանիայի հավաքականին առաջի խմբում գրավեցին երկրորդ տեղը եւ պորտուգալացիների պես նվաճեցին Եվրո 2016-ի ուղեգիր։ Հայաստանի հավաքականը հաղթանակ չտարավ 13-րդ խաղոման ընդմեջ, թարմացնելով սեփական հակառեկորդը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամբամացություն, օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 5, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան, տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց